warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam Alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Malam ini kita masuk pada hadis yang ke-14 Pertemuan malam yang ke-15 Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini bernama Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Sahih Al-Bukhari Lalu setelah disebutkan sanat-sanat nama-nama orang Dari Imam Bukhari Imam Bukhari mendapatkan dari Abdullah bin Maslamah mendapatkan dari Malik bin Anas Malik bin Anas dari Abu Zinad Abu Zinad dari Al-A'las Al-A'las dari Abu Hurairah ada kadangkala nama sahabatnya Anas bin Malik ada pula Sayyidatuna Aisyah kadang Abdullah ibnu Mas'ud tapi nanti ada tiba-tiba ketemu An-Abdillah tak ada disebut nama bapaknya maka kalau disebut Imam Bukhari Abdillah sebelum Nabi Nabi Itu berarti yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud Padahal ada empat lagi yang pakai nama Abdullah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Zubair Yang ini disebut dengan empat Abdullah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Zubair Kenapa yang Abdullah empat ini selalu tidak dipakai Abdullah tapi selalu dipakai Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu As, Ibnu Zubair karena yang empat ini sebaya, umurnya lebih-lebih kurang saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Umar berumur 20 tahun, 18, 19, 20 tahun. Abdullah bin Abbas 15 tahun. Abdullah bin Amr bin As sekitar 20 tahun. Sebaya Sedangkan Abdullah ibnu Mas'ud lebih senior, lebih tua dari mereka. Maka ada perbedaan. Walaupun namanya sama-sama Abdullah. Mana tahu nanti pas baca hadis ketemu An Abdullah. Abdullah mana ni? Datang orang bertanya. Kalian belajar hadis setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya. Ya. Ini Abdullah ni Abdullah mana? Abdullah kan banyak. Entah pokoknya Abdullah lah. Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud inilah yang pernah membacakan Quran Nabi mendengar. Biasanya Nabi membaca, orang mendengar. Ini hebat. Dia disuruh Nabi baca. Maka dia salah seorang pakar Al-Quran, hafiz Al-Quran, ahli qiraat, faqih, alim, mujtahid di kalangan sahabat Nabi, senior. Iqra kata Nabi. Baca Abdullah bin Mas'ud. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran padahal Al-Quran ini diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Tengok adab dia. Pandang adab Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Tak layak aku membacakan Quran di hadapan engkau. Karena Quran ini diturunkan Allah kepada Jibril. Jibril membawa kepada engkau ya Rasulullah. Nabi tetap menyuruh. ikra baca. Akhirnya dia pun membaca. Nabi mendengar. Sunnah mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi nanti kalau ada orang membaca Quran kita dengar baik-baik wa idza quri'al quran kalau ada orang baca Quran fastami'u lahu dengar diam wa ansitu jangan bercakap la'allakum turhamun mudah-mudahan kamu mendapat rahmat dibacakan di rumah turun rahmat ke rumah dibacakan ke kuburan turun rahmat di kubur dibacakan di jalan turun rahmat di mana-mana tempat buka dulu orang buka Quran kecil mana-mana buah Quran Zaman sekarang sudah berubah Download Quran digital hmm. Kadang-kadang kita selalu seuzon sama orang Ini sudah tua main-main HP juga lagi Rupanya begitu kita dekat Astagfirullah Dia baca Quran Bukanya Quran digital Dia pun buka Quran itu kita, Waktu kita sudah dekat Tadi main juga dia hmm, Sama-sama salah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala maka baca Quran, mendengarkan Quran. Ada kalanya orang mendengar, kita membaca. Ada kalanya kita membaca, orang mendengar. Lalu kemudian sampailah pada saat ayat Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida Apa kata Nabi? Hasbuka, enough, cukup. Cukup Abdullah ibn Mas'ud berhenti di situ. Faidah ainah tazrifan menggenang air mata Nabi nampak mau meleleh jatuh ke bawah. Tazrifan hampir menetes jatuh ke bawah. Kenapa Nabi hampir menangis? Karena ayat itu bercerita tentang fakifah inaji inaming kulli ummatim bishahidin. Bagaimana nanti ketika kami datangkan setiap umat bergerombol berkelompok dan setiap Nabi menjadi saksinya. Bani Israel, Nabi Musa, kalangan Nasrani Nabi Isa lalu kemudian umat kaum wa ila madian aghahum syuaiba orang madian nabi syuaib wa ila adin aghahum huda kaum ad nabi hud wa ila samud aghahum saliha kaum samud ada nabi salih ketika semua kelompok kelompok kelompok ada nabinya masing-masing sebagai saksi wajib nabika wajib nabika ka engkau yang muhammad wajib nabika ala haula syahida dan engkau menjadi saksi untuk mereka semua satu nabi jadi saksi bagi umatnya. Ya Allah, sudah sampaikan Islam ini kepada mereka, sudah sampaikan tauhid akidah ini kepada mereka. Dan setiap nabi-nabi itu nanti yang menjadi saksinya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Meleleh air mata Nabi mengenang kejadian peristiwa itu nanti. Itulah maka disunnahkan meneteskan air mata, membaca maupun mendengarkan bacaan Quran. Kadang Syekh Abdul Rahman sudah diulangnya beberapa kali. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Menetes air mata imam mengenang makna ayat itu. Bagaimana nanti kita di padang mahsyar? Istri tak nampak, anak tak ada, tetangga, sahabat, kerabat berkumpul. Dari mulai Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Dabu, Iman, Ayyub, Zulkifli. Sampai pada puncaknya umat Muhammad SAW. Walaqad jitumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah SWT sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah sebagaimana dulu kau kuciptakan sendirian lahir dari perut ibumu sendirian datang ke alam dunia ini sendirian maka kau pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian pada saat itu terbayanglah akan datang orang memberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat syafaat Ketika membayangkan peristiwa yang amat sangat menakutkan menyedihkan itu bercampur antara haru, antara rindu dengan Nabi, antara ketakutan menghadapi sakaratul maut, maka orang bisa menangis melelehkan air mata. Saya ceramah ke salah satu daerah arah ke Lipat Kain, Kampar Kiri, masuk ke dalam Ustaz Somad iya pak sudah tua bapak-bapak saya setiap sholat membaca ayat menangis kalau saya jadi imam saya menangis kalau saya dengar orang baca ayat saya menangis orang mengatakan saya ini sakit apa pendapat Ustaz memang itulah yang baik pak bapak meneteskan air mata berarti hati bapak sehat berarti jiwa bapak ruh bapak hidup karena ketika mendengarkan ayat lembut hati tapi orang mengatakan saya sakit Mereka lah yang sakit Rupanya Kalau terlalu banyak orang gila Orang waras itu pun ragu tentang kewarasannya Yakinkan dirimu Kalau kau menangis meneteskan air mata Berarti hatimu lembut Karena kata Nabi bacalah Quran Dan tabak menangislah Fabeku menangislah Kalau kau tidak bisa menangis Buat dirimu bersedih menangis Tepat pada ayat-ayat azab -ayat ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ربنا أبصرنا Ya Allah mata kami sudah menengok azab Wasami'ana Telinga kami sudah mendengarkan teriakan pekikan orang yang ada dalam neraka jahanam Farji'na balikkan kami lagi ke dunia. Na'mal salihah. Kami ingin beramal saleh. Inna muqinun. Menangis. Selesai salat, kenapa Pak Imam menangis tadi? Lupa ayat sudah itu. <laughs> Lalu itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selanjutnya bunyi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi berkata. Qala bukan qala. Qala Nabi berkata. La yahillu damu mri'in muslim. La tidak. Yahillu halal, tidak halal. Kalau tak halal berarti haram. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Haram lawannya halal. La yahil tidak halal, berarti haram. La yahillu tidak halal. Tidak halal damu darah imri'im muslim seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah Darah mana? Darah. Kalau dipotong leher ini keluar darah. Semua yang hadir di sini kalau dipotong lehernya keluar darah. Maka tidak halal saya memotong leher orang yang ada di sini. Ada yang boleh. Nah, ini yang mau kita kaji. Ada yang halal. Makanya Bapak Ibu kalau pernah dengar orang, Ustaz, gimana itu? Itu halal darah. Nah, itu artinya kalau sudah ulama berfatwa, Salman Rusdi yang menulis satanic verses ayat-ayat setan halal darahnya itu berarti Allah. walaupun ungkapan ini itu tak betul karena cara memotong orang bukan begini ini motong ayam motong kambing kalau memancung orang dari mana pisaunya tengkuk makanya kalimat lain fadrib unuqahu pukul tengkuknya pukul keras tengkuknya berapa kali putus sekali sekali cincang putus putus tajam Pak Ustaz iyalah boleh batu asah. bawakan ke tukang besi tajam tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala la yahillu tidak halal Dan meri'im muslim menumpahkan darah orang Islam siapa dia? yashhadu an la ilaha illallah kalau dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah wa anni rasulullah dan aku adalah rasul utusan Allah illa bi ihda kecuali kalau dia melakukan tiga perkara Bagaimana dengan non muslim Ini di dekat masjid kita ada Cina Agamanya Konghucu Ada India Keling India Hindu Ada Buddha Ada Katolik Ada Kristen Kalau begitu balik kita dari sini Kita buah golok Halal darahnya Pancung kepalanya Ambil motornya Ini bukan ajaran Islam ini mesti dijelaskan Karena banyak juga orang sekarang ini mendengar kajian saya Mau mencari ha, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini celah ini, bisa ditangkap dia ini Nabi tidak mengatakan selain Islam itu halal darahnya. Bukan gitu pemahamannya. Nabi bertetangga dengan Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainoqa, Yahudi Qaibar. Banyak Yahudi di Madinah. Tak ada pernah Nabi mengatakan ke sahabat, sahabat asah parang panjang kalian. Ayo malam ini kita potong leher-leher Yahudi ini. Tak ada. Nabi mengeluarkan muahadah. Itu yang disebut dengan piagam Madinah orang Yahudi dengan orang Islam sama-sama di Madinah menjaga keutuhan kota Madinah. Siapa saja orang musyrik Makkah datang menyerang Madinah sama kewajibannya. Begitu Nabi menghormati tapi dalam masalah menjaga Madinah, adapun dalam masalah ibadah, wala ana amidu ma'abatu wala antum amidu ma'abud lakum dinukum. Wa Lalu yang halal darahnya itu siapa? لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ini tentang yang berbeda agama ini yang tentang satu agama kita bahas dulu yang beda agama لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين kalau mereka tidak memerangi kamu walam yukhrijukum min diyarikum kalau mereka tidak mengusir kamu mereka tidak memerangi kamu mereka tidak mengusir kamu dari pekan baru antabarruhum kamu boleh berbuat baik pada mereka Watuksitu ilaihim Kamu bersikap adil Tengok indah susunan Al-Quran Kalau mereka tidak memerangi kamu Mereka tidak membunuh kamu Maka kamu boleh berbuat baik Dan bersikap adil Sampai-sampai apa kata Syekh Atiyah Soekar dalam Fatawa Al-Azhar Kalau mereka tidak memerangi kamu Mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu Dari kampung halaman kamu Kamu boleh berbuat baik pada mereka Kamu boleh kasih mereka daging kurban kurban yang sunnah nanti mana tahu ada penyembelian kurban banyak boleh dengan syarat orang Islam dapat Ustaz ini ada ah, boleh kami bagi sama dia silakan kasih sama dia tapi dia banyak kok Ustaz kasih dia setengah kilo kita kita sekilo setengah oh tak adil pak Ustaz dia mau sekilo setengah juga ah, sebutkan passwordnya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah masalah sunat nanti kita urus tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bayangkan agama Islam itu ekstrem, radikal, teroris, fasis, ekstremis. Asal beda keyakinan, pancung kepalanya, halal darahnya. Tak begitu. Beda agama tidak serta merta menghalalkan darah orang, kecuali dia melakukan dua. Yang pertama membunuh kita, yang kedua mengusir kita. Ada diusirnya kita dari Pekanbaru? Tak ada. Ada dia membunuh kita? Tak ada. Tapi Ustadz diusirnya. Udahlah, itu cerita lama lah itu dah. Yang kita buka-buka juga lagi. Nah, inilah jamaah nih, pandai-pandai pula dia mancing-mancing. <laughs> Nah, kita balik ke kaji kita. Sebetulnya itu tidak ada dalam kaji ini. Tapi sekarang banyak orang mempelintir kita. Ketika kita jelaskan tidak halal darah seorang muslim. Oh, kalau begitu yang tak muslim halal ya. Dah, aku jelaskan dah. yang mendengar-dengar ceramah ini bukan mau mencari kebenaran tapi mau memata-matai sudah ah, tahu kalian sudah sekarang kan